अलाह जी आयतुनि खे थोरे मुल ते विकियाऊं पोइ माण्हुनि खे संदसि वाट खां झलियाऊं उहे जेकी कंदा आहिनि सो बुछड़ो आहे